մի պեն բարձնա իհանչան։ Քնա մահենա հրամը սլովանկացած Համլետ անում մար հասնում հայրը։ Կասիմ Համլետ դիուն ցալաս, ասի երայք տամարը դե պենալեն անդ։ դե, Հələ այն հույսինը որ կարողա, այն հույսինը որ կարողա մար ասած ձև ինիլի, ասիկ թա մին ինչ-որ մի քանի օրով է։ Երեք պատերազմների միջով անցած Յուրին հաղթանակի գինը լավ գիտեր։ Եղբոր կյանքի գինն ուներ հաղթանակը, բայց եւ հպարտ էր, որ փոքրիկ Արցախը կարողացավ առանց լուրջ զենքի հաղթել առաջին պատերազմում։ Իս վաշտի հրամանատար բլել։ Քանի անսավ նշանակոց։ Ծանր վիրավորում ուժը կրովիքյանը մեզ կարախամելա քաշիկ, ալխալուն ասում։ Որտեղ բեմոս բերան կարող համելուտիլ ընդյում մասշեվ մկանացնալից։ Այսպես լի մախբերզով հմայս ծանր վիրավորում խարամատում էր վերցրած են, մտնում խարամատը մետրին իրանց տխմը լի։ Շում ինչ վիճակում պիրում են ժամանակ ֆիզուլի գոսպիտալ է, պիրում գոսպիտալ ձախ Նիզամ ապիրացիա բենանում։ Ну, в общем, բարձրում եմ լի ես ախբարը զոհում։ Հետո դե երրորդ կարգի հաշմանդամություն Բայց հաղթանակից հետո ոչ թե հղփանալ, այլ միասնականություն է պետք։ Շատ պատկերավոր է նկարագրում պարտությունը եւ ցավով բերում արատավոր օրինակներ, ինչի համար նա զրկվեց իր տնից։ Այդ հաղթանակը Կեցիկ ուշլի պահի չիրքարմս։ Պենարե, եվեր մի ուղուշ փրոն եմ գոփրոմս եմ ցեկա դուսապարտնում եմ դուս մրցավլի սա աչքու լուսնը ման պիտի քե պահածմուկ գրեսի շփահիչ հատը դիլի գրեսի շփահիչ մը անկուշտ մարտիկ կանլի շատ թե մը կողքեն թե այնտեղ ամենտեղ որ իրա կշտացը որ մտածավա որ իրա կգեն շատ բենն ինլի գրին էս համախմբաչնա հարկավե եւ սեր մեկ միշի սեր մեկ միշի նկատա թողիկ ամեն ինչը, թողիկ մեր վրթովքը, թողիկ մեր աշկծակ ինիլը, կյամլալ ընտրություններ, անամ ընտրություններին հատուկ մարդկանց տանիքը փոխե էս միներա, է միներա թայչենել, միներ գուհոքել ուրան մոտիկները սահվակը սի ժողորդ հստի մաս մասրալ բաժանալ տերանդ է, կարելի ատի, հորամի հինք, փոխած գրիշ է այդ, շո, ող կորա, Խաղողը գինի չդարձավ։ Քրոջ ворթու պլանավորած հարսանիքը չկայացավ։ Գյուղը հայտնվեց թշնամու ձեռքում։ Քարորիայի հավատով, բայց իրական դաժանությամբ ձգվեց պատերազմը։ Ազոխը Արցախյան պատմամշակութային կյանքի կարևոր կետը բռնազավթվեց Ադրբեջանի կողմից։ Յուրիի հիմնած տունը Ազոխի քարանձավին էր նայում։ Ամենօրյա նորոգվող ցավն ու ինքնագեղեցումը խառնած Յուրին կարոտում է իր տունը պելա դեդոն հաշտան, դեդոն հաշտան, դե իշն հաշտաս մատայմ, ասմ ասաս մի պերն հաշտվակա մաման աշինա, մաման տելեվոնում ակա ասե մի կադր էլ էլ, են մեր կողքեն վերվաննալի կարանձավը, նղան հա մոտ եկե կարանձավը բիսի մեր տներն ա նկարվալ, կարանձավը բիսի մեր տներն ա նկարալ, մի կադր է, համեն մեր տներն անուշ ծույս տամ ասվարտնա, որ յամ ամտնեմ ու ստիլի Հա, երբ գալ հանդի մնացավ, որ խացավ, ամը կասիմ հա, սի կին մեջակցա, առամտն մեջ։ Բեր ամաստաս կաղթվատ ես անհաշկտա։ Իչն բերում կերում, արգասիմ ես հոր բերեր սխնի։ Ամնո երս նագա իրեսն երնից տսնաս։ Նկար ապտան եշիլ կինս տաս։ Նկարին նայելով հուշերը տանում են ոչ վաղ անցյալ, երբ երջանիկ էին, բայց լիովին չէին զգում այդ երջանկության արժեքը։ Նե միակ երկու ապրանք հələ իր մեր այգին մի օգվալալից չեմի 40 փետակ առանձին տեղ մեր սեփականաշորած հող ցանկապատ ածարամոտ մի 2 հեկտար 2 հեկտար կես տարածք ուտեղ ես իմ պենիս գործանում լալի იქնամ այնտեղ մի շենք եմ լաշինացտե 4 ահեյ մի շենք ու хозяйствоացի ոնց որ այդ ջանջերնա եւ իմ ուժերավս մին կես հեկտար խաղողայ գիմլա ցած արդեն ժողով բեն հսացելի ամեն ինչ իրան տեղը մեոն կար այդ այ գիտու կարծես թե ենար ենար ող տեղ տեղելի խոհնի կնամն ծառայության կամ սմենավլի Սուբեշմբեն ագոնը ասալ կելամը կյակ, կելամը կապյուշը կյալու, հունչը մեկր կյալու, կեսի սա հիտակիր պինարել է, տրերնելով կպոտալ, որ ես հակերակ կյակ է, մինց տի չոպ։ Որդիներն այսօր էլ ծառայում են, աղջիկն էլ ապրում է Արցախում։ Հին ընկերոջ շնորհիվ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքում ազատ տուն գտան։ Որդուն ուղարկեց տունը տեսնելու։ Կյալա պապա դեստի կամ իր մին սարայ կամ այս պարնի կամ աչին այդ бассейн կա, ջուր կա, պատալեն պատալոկ են ասած, ման ասմա, այգասի միջայից խոսու, թաթիկը խարուս կաթյուջ։ Գասստե դե մի բաբու ալա կնալիս։ Այդ 20 հունիսին մահանումա ու աստված հոր միները միշտ քալը նստում ստական յորն ասում դու սիսկնեջի հիշ կնեջալի ուստի պետք է աչար մզդում ալի դու ամեն ինչ մաչին լալայ փառացեն դետոկլորոկ եկալ են յորգունդը կարավաթա էլ մի քթել հասարակ մի պեն մի ցիկ մի պեն մագնիզ վերինի ուջ ուժը սկսում ես ուրիշ պեներ մտածելուլի հետո դե իլալա տովալ էլ հաթի գոզարեն հասարակ են բաղը մկրատը են գործիքը են գործիքը որ նիլի պա նիշը ամեն ինչ լալա այդ բաբոյի միշտ ողորմի իմ լա տամասամ ողորմի այկանը քեզ մոր տեղ ծնող դե հա, հա, դե դա ծնողա ու թողած քու են հետնորդներիդ աստված բային հասես ստիհա եկալ հասես եկալ ախրանա շինացիդ օգտագործալ կնչրանք վարալ մորուս խիարպենք լավարածտե քեցան քաղաքն դու եկա թապա պաչեքա հա, այդ դե գասիմ քամու քիցքի ես ընդեկ եմ ագաչում, իսկ կպոտ իխել ես ընդեկ արդաչում կենա, որհետև ես պիտի մի պենավ շաղված միպեննելիս որպես ինչնի վայրն ասացքի դի տագտագր յուրաքամս պարկումս կան շաս նորմալ պարկից մինչև նավերն շորատամլի Մտքերն իրեն հանգիստ չեն տալիս։ Անընդհատ այսօրվա իրականության պատճառներն է փնտրում, թվարկում մի քանիսը։ Դեպա հա, Ինձ ամես ընտրական համակարգը սա մի ընդհանրապես ինչ որ մարդկանց գյուղ գյուղը մեջին մեկը մեջին մի համայք մեկը է մի համայքի դեմ ցեցել ինչ որ ժողովրդի համար օրինակ իմ հասարակիցների համար շատ ծանր ոչ ընդեղի կար մի բան անեիք ոչ մի բան չկար չկար եկ կազմակերպիչ չկար որ հա ինչ որ մի բան ասեին այստեղ սիմին թեկուզ ջոկատի նման մի բան ստեղծվեր ստեղ ընդեղ Պատերազմում պայքարը հաղթանակով չպսակվեց, բայց հետպատերազմական իրավիճակը հնարավորինս արժանապատվորեն պետք է գրենք։ Եվ արժանապատվությունն ըստ 70-ամյա ազողցի Յուրիի թողնել գնալը չէ բնավ։ Այն քնողներն ոչ դժշն լիանում իսկականից։ Դե չար չար մոկալոխ են հետիալի։ Պամուկ դելա թոքին իքնս հայայի özüm։ Ինս հայ özü որ դու թողից դժես։ Տակ տակ են ինքը դրթում այդ պատճառների։ Հատու մնա Նախճեվանը քեզ օրինակ լի։ Հիմա պայքարի ամենակարևոր դրսևորումը միասնականությունը պետք է լինի։ Պայքարը իմը քնչա պայքարը արդեն կարելի ասած մասնատավն է մարդկանց։ Սա սա սա հիմիկ բանից չի եկած, սա շա եկածա։ Շուտվանից է չկա այն 94-ին ես վեր ժամանակի գարու մեջ գնալ այն միասնությունը չկա է։ Ղեկավարը ղեկավարը պիտի ծառայի բանվոր բանվորություն եւ ստի մեկ միշտ սորելա կարելի ալի յետը պիտի յուրս կանա։ Թողին այն վրեժխնդրությունը այն չէ եկեց կյացի իրես իրես ու եշիկ ու ասիկ եկեք ստիալիք, եկեք փրկիք լես պատար մնացած տեղս նի գոնե փրկիկ տեսնակ ինչա դեռ։ կողքին երեք պատերազմների միջով անցած, իր ազոխը թողած, նորագյուղում հաստատված եւ Արցախն ու հայերին միասնական տեսնելու հավատով ապրող Յուրի Զաքարյաններ։